Book 2 94 94 94. คำสันธานหนึ่ง Konjunktionen 1 Konjunktionen 1. รอจนฝนหยุดก่อน Warte, bis der Regen aufhört. Warte, bis der Regen aufhört. รอจนผมเสร็จก่อน Warte, bis ich fertig bin. Warte, bis ich fertig bin. รอจนกว่าเขาจะกลับมา Warte, bis er zurückkommt. Warte, bis er zurückkommt. ผมรอจนกว่าผมจะแห้ง Ich warte, bis meine Haare trocken sind. Ich warte, bis meine Haare trocken sind. ผมรอจนกว่าหนังจะจบ Ich warte, bis der Film zu Ende ist. Ich warte, bis der Film zu Ende ist. ผมรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว Ich warte, bis die Ampel grün ist. Ich warte, bis die Ampel grün ist. คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ Wann fährst du in Urlaub? Wann fährst du in Urlaub? ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ Noch vor den Sommerferien? Noch vor den Sommerferien? ใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt. ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก Schließ das Fenster, bevor du rausgehst. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst. คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ Wann kommst du nach Hause? Wann kommst du nach Hause? หลังเลิกเรียนหรือ Nach dem Unterricht? Nach dem Unterricht? ครับ หลังเลิกเรียน Ja, nachdem der Unterricht aus ist. Ja, nachdem der Unterricht aus ist. หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. หลังจากที่เขาตกงาน เขาไปประเทศอเมริกา Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden